Չնայած օրն անձրևոտ էր, Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակը մարդաշատ էր։ Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար միասնական հայրենիք կուսակցության նախագահ Սամվել Բաբայանը հանրահավաք է կազմակերպել։ Նա վերջին շրջանում բավականին ակտիվ քաղաքական գործունեություն է ծավալում, դժգոհ է իշխանությունների գործունեությունից, գտնում է, որ Արցախի համար ճակատագրական այս օրերին անհրաժեշտ են ավելի վճռական ու գործնական քայլեր, որոնք գործող իշխանությունները չեն կատարում։ Նա պահանջում է ներգրավել իրեն կառավարման համակարգում իր փորձառություն գիտելիքներն ու գիտելիքները հոգուտ Արցախի կիրառելու համար։ Գլխավոր խնդիրը նա է, երեք Բրյուսելում հայտարարում են, որ Ադրբեջանը 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունի, որտեղ եւ ընդգրկված է Ղարաբաղը։ Հայաստանը ճանաչում է այդ Ադրբեջանը։ Դա իր իրավունքն է։ Ժողովուրդ, մեզ որևիցե պայքար պետք չի, մենք պետք է ապրենք, արարենք, ստեղծենք, ստեղծագործենք եւ լինենք պաշտպանված։ Սա է մեր մեր ապագան եւ մենք պետք է գնանք այս ճանապարհով։ Սամվել Բաբայանն ասում է, որ իր կողմից մշակվել եւ իշխանություններին է ներկայացվել Արցախի հայկական անկախ ապագան երաշխավորող 5 կետից բաղկացած ծրագիր եւ ճանապարհային քարտեզ։ Այդ ծրագիրն իրականացնելու համար անհրաժեշտ են կառավարման լծակներ, որն էլ պահանջում է իշխանություններից։ Հանրահավաքի ժամանակ ընթերցվեց այդ պահանջով հայտարարության տեքստը, որը եւ հանձնվեց հանրահավաքին մասնակցության հրավեր ստացած ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թովմասյանին փոխանցելու համար Արցախի հանրապետության նախագահ Արայիկ Հարությունյանին։ Պահանջը པարզ է, ասում է Արթուր Թովմասյանը եւ խոստանում անելու ամեն ինչ, որ հասարակության մեջ բևեռացում ու պարակտում չլինի։ Հույսը հավատը դա գործի կեսն է։ Եթե մենք հավատում ենք, որ այսօր փողը պետք է պահենք հայկական, այստեղ հայեր պիտի ապրեն։ Մենք պետք է, եթե միասնական չենք, ապա լինենք համերաշ եւ հանդուրժող։ Արթուր Թովմասյանը խոստացավ հանրահավաքից հետո երկրի նախագահին առաջարկել անցկացնել քաղաքական կոնսուլտացիաներ ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման ուղիները գտնելու համար։ Արցախի ճակատագրով մտահոգ ենք բոլորս, ասում է, բոլոր այն 120 հազարը, որ ապրում ենք այստեղ եւ միասնաբար մեկ նպատակի համար պիտի լինի մեր պայքարը, եւ այդ նպատակը հայկական անկախ Արցախն է։ Պետք է իրատեսական քայլեր ձեռնարկվեն։ Այդ քայլերն էլ կնախանշվեն հենց իր կողմից առաջարկվող քաղաքական քննարկումների ժամանակ։ Սամվել Բաբայանի աջակիցներից հետաքրքրվեցինք, թե ինչու հատկապես քաղաքական այս գործչի կողքին են որոշել կանգնել։ Աշոտ Բաբայանը այդ անձանցից մեկն է։ Я не являюсь членом его партии и вообще никем не ангажирован. Просто это единственный человек, который выступил с программой и готов взять на себя ответственность и решить проблему выхода из этой ситуации. Его программа достаточно большая, предполагает глубокие радикальные реформы в области экономики, образования, здравоохранения и так далее. Кроме этого, он представляет дорожную карту по разблокированию Лачинского коридора. Кроме него, никто ничего не представлял. И пока нет человека, который готов взять на себя ответственность и решить эти вопросы. Լարիսա Խաչատրյանը նույնպես հավանում է Սամվել Բաբայանի ներկայացրած ծրագիրը։ Գտնում է, որ նա ունի բավարար հմտություններ այդ ծրագիրը կյանքի կոչելու համար։ Ասում է, որ հանրահավաքին մասնակցում է երկրում դրական փոփոխությունների ակնկալիքով։ В любом случае պիտի փոխվի։ Անպայման միմեն պիտի փոխվի։ Ստի հնարավոր չի։ Ստի հնարավոր չի։ Քանի քինամը կենքան կամակը քինամ։ Ինչ վեր մին սիլա է հարկավեր, другая сила։ Վերկա այդքան ոլով փոխ է։ Լյուդվիկ Իշխանյանը Խանձ գյուղից է։ Ստեփանակերտ հանրահավաքի է եկել, քանի որ մտահոգ է հայրենիքի ճակատագրով։ Էլ ինչ ունենք կորցնելու մի հայրենիք է նրա ճակատագիրն էլ մազից կախված, ասում է նա։ Մեր երկրին հետ է ուզում եք մեծ փոփոխություններ, որպեսզի այս ճգնաժամից, այս ստորացումից մի քիչ, ինգիդամ, լավ ակնկալիքներ ունի, որպեսզի Սամվել Բաբայանը կարողանա մի անգամ ինքը մեծ հաղթանակներ նեապարքեվան մեր ազգին, մեր ժողովրդին յուրան գլխավորությամբ։ Մենակ մարդ կարել չի, բայց մարդ պիտի ղեկավարինի, որ ժողովուրդ կարին մեծ հաջողություններ հասնի։ Եթե մարդ ղեկավար չունի, ոչ մի ժամանակ ժողովուրդ մեծ հաջողությունների չի հասնելու։ Քաղաքացին այս դժվարին օրերին իշխանությունից եւ ընդդիմությունից խոհեմություն ու համախմբվածություն է ակնկալում։ Ասում է, որ կարող ուժերին պետք է գործնեայության հարթակ տրամադրեն, անկախ նրանից իշխանություն են թե ընդդիմություն։ Երկիրը կործանվում է, ինչու մեր մեջ արկա կարող կարող ուժերին չներգրավենք նրա փրկության գործում։ Հարցից հարցով է պատասխանում նա, թե ինչ պատասխան կտան իշխանությունները հանրահավաքի մասնակիցների հայտարարություն պահանջին Գերեվա առաջիկայում։ Իսկ այսօր հանրահավաքի ժամանակ ոստիկանները, որ ուժեղացված ծառայություն էին իրականացնում նախագահական նստավայրի մոտ եւ հանրահավաքի կազմակերպիչներն ու մասնակիցները, որ ոստիկանական շղթայից այս կողմ էին, միասնական ու ձգված էին պետական օրդներ կհնչելու պահին։ Պահը խորհրդանշական էր։ Համախմբում կարող է լինել, երբ նժարին երկրի լինելիության հարցն մասն է դրված Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական